budurwar ta saurin cewa yawwa abin da nake so kai Umar karbi ta miƙo masa kwan cikin kwali da ta ɗebo kamar guda biyar tana faɗin kaiwa baba Mariya ka ce ta dafa min yanzu yanzu nan Habib ya harare ta yace ba ki da hankali wane ne zai jira har sai an dafa miki kwai kina ganin yanzu ma rana ta yi ta bata rai haba dai ya Habib me yasa kake haka mami ta ce da gaskiyarsa yaushe za mu jira har sai an dafa miki kwai kai Umar ibu kayan nan ka kai cikin mota Maryam na jin haka ta miƙe tana faɗin zan tafi Allah ya kiyaye hanya mami ta saurin cewa tsaya mana 'yan mata ina zuwa yi saurin buɗe jakarta ta ɗauko gudar dubu ɗaya ta miƙa mata Maryam tayi saurin ficewa daga falon tana faɗin a'a na gode. Mami ta ce, "A'a, ka ji min yarinya, ai kyauta na baki, ki so ki karɓa." Ta sake cewa, "Allah ki bar shi na gode." Habib da ke tsaye yana kallon su ya saurin cewa ke. so ki karɓa. Ta dago idaninta tana kallai. har yanzu yana tsaye a bakin ƙofar. Daga waje a hankali ta ce, "Idan na karɓa gwaggwa za ta yi min faɗa." bata jira sun sake cewa komai ba ta yi saurin barin kofar cikin sauri tana cin wannan budurwar tana faɗin yarinyar nan tana da kyau da kuma nutsuwa tana fitowa ba ta wuce gida ba sai ta nemi wani ɗan lungu nesa da gidan kaɗan ta daɗe haka kawai ta ji tana son ta ga tafiyar su kusan minti goma tana tsaye ta ɗauka ma ba fitowa yanzu za su yi ba can sai ta ji ƙarar an buɗe get gidan motar ta fito a hankali wata katuwar jif ce baka ta ita ita kam ganin ta take kamar wani iri kamar wani jirgi ta zo daidai inda take ba bata sanya akai ba kawai gani tai hadin ya dago mata hannu alamun ba baye wata irin kunya ta kama ta ta juya da gudu cikin lungun shi kansa sai da ta bashi dariya kiran motar ɗaya ɗaya taurayin da ke da ake kira Umar shine a gefansa sai mami da wannan budurwar da ƙaramar yarinya su kuma a baya Maryam ba ta tsammanin ya ganta ba saboda idan sanya yake cikin bakin gilashi tun san da Uncle Habib ya tafi haka nan ta ci fata cin daɗi Dangwa ta saba a koda yaushe yana yawan shigowa sashen su duk da dai ba wata maganar kirki suke yi ba in ban da gaisawa to amma duk da haka tana cin daɗin ganinsa. sannan kuma a makaranta ma takan hango shi ko da a cikin malamai ne ƴan uwansa ko kuma takan hango shi a aji yana koyarwa shi mutum ne mai matuƙar kama girmansa babu ruwansa da shiga harkar ɗalibai dan yadda 'yan matan makarantar nan ke shishige masa da yana kula su da yanzu sun daɗe da raina shi dan kowa ya san makarantar 'yan mata duk malamin da ke yawan wasa da dariya to kuwa su ni za su sun raina shi duk inda ka shiga a cikin makarantar in dai zo wucewa ko an gongo ba za ka rasa waɗanda za ka ji sun ce yana furge su ba kamun kansa na ba ta sha'awa saboda zai yi wuya ko dariyarsa ka gani a cikin makarantar nan ko Halima idan hirarsa ta hada su ta sha fada mata wai yana burge ta sosai saboda akwai shi da kama kai shi Maryam kan ce ke dai kika sani Halima kuma takan ce to ni dai ban san me ya wannan bawan Allah ne miki ba na san komai nashi a kushe ki a gurin ki. nan da nan ta kan yi saurin kaɗar da zancen ta ce na ji dan Allah mu bar maganar shi a ɗauko wata hirar ko gogo kullum sai ta yi mata hirarsa tare da yaban halayensa ta kan ce habibi yaro ne amma halinsa da dattawa ne ya san abin da yake yi ita dai takan yi gum kamar ba da ita take hirar ba saboda ita ma kanta ta san ta yi kewar shi ba kaɗan ba Akalla Habib ya share kusan kwana goma a Abuja kafin ya dawo. Ranar wata Lahadi da yamma sun raka an ta Hadiza bikin wata ƙawarta a sabon titi Mandawarki. Ba su samu mota da wuri ba, duk Maryam ta damu don dama gwaggwa sai da ta mata mita kafin ta tabarta. Tun wajen sha biyar rana su da kita. Ga shi har magariba ta doso kai da ƙyar ma suka samu mai adaidaita sahu ya ɗebo su. suna sauka Maryam ta saurin fitowa ta shige cikin gidan har Hadiza ta nemi mata dariya wai ta ce tsoron gwaggo da yawa wai sai ka ce wanda za ta bige ta ita dai bata ce komai ba Allah Allah take ta shiga cikin gidan kafin a kiran sallar magriba wani irin burki ta ja a tsakar gidan ganin Uncle Habib a zaune akan kujerar da ya sa zama a koda yaushe tsayawa kawai kai tana kallon shi cikin murmushin da bata san lokacin da ya sauka a fuskarta ba yana sanye yau ma da riga da wando kan da kannan kananan kaya kuma sun masa matukar kyau sosai kamar kulle shi ɗin ma kallon nata yake yi kallon da yake mata na babu yabo babu kallasa. Goggo ta kalle ta tace menene haka ne rama ba ki ganin bako ne kin wani tsaya kan mutum kerere kina kallon su tai saurin zubewa a ƙasa tana gaida shi tare da tambayar mai ciki yace alhamdulillah ya ji sauki tai saurin shigewa cikin ɗakin gwaggwa tana cire rigarta dama riga da skirt ne a jikinta na wani jan material sai ta tsora bakar doguwar riga a kai da ɗan kwalinta domin kayan sun yi matukar yi mata kyau sosai kakar fitowa ta daga ɗaki sai da gwaggon ta tsala mata kira sannan ta fito ta tsugunna a gefenta shi ɗin ma kallon ta yake yi domin kayan sun karɓe ta sosai Maryam na da kyau sosai a zuciyarsu yake faɗa Gwangwa ta ce ga karamar ki in kirkuke cewa ko menene? Da saka saka dariya shi da Maryam din. Habibu yace kai gwangwa baki iya faɗa bane? Tace ina ni ina wannan turancin naku? Suka sake yin dariya. Maryam ta ja ledar gabanta amma ta gagara buɗewa. A hankali tace nagode Uncle Habib. ya dan da idan shi yana fadin no problem tuna har ya mike yana fadin to gwangwani zan koma gida tace to habibu nagode sosai Allah ya bar zumunci a gaida mutanen gidan sannan ya fita yana fita Maryam ta juye kayan a ƙasa kan tabarma tana daga su daya bayan daya Sat ɗin dab ne tun daga kan mai sabulu turare hoda man hannu duk na dab sai wani takalmi mara dunduniya mai matukar kyau da wasu sun hijabai guda uku masu matukar kyau da laushi daga gani ba 'yan ƙasar nan ba ne sun yi matukar ɗaukar hankalinta ta kalli gwaggon tana faɗin duk nawa ne wannan Gwaggo ta ce naki ne mana haka yace ni ma kin gadawa ta miƙa mata tata ledar ita kuwa turmin a tamfa ne holar da babban mayafi da turare sai sallaya mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya